Mirëmëngjesi, sapo e pash veten tek uh, ai ekrani i monitorit atje. Mm. Edhe Wow. O jo, sot sa të ka zënë dielli po, pra, po shumë. Wow. Un uh, sikur kam mbjell më shumë pem se Erion Velia, e ke po, parasysh në këtë po, ngjyrën që kam. Gjithë ajo rrugë dje me biçikletë normal. E vërtet, është e vërtet. Është e kuptueshme. Po ju dëgjoja kur isha buz Bunës. Mhm. Në një vend atje. Dhe po ju dëgjoja edhe po flisja me ju në fakt. Po ju po ju dëgjoja ndërsa thoshit kur 5, kush tha 5? Ky tha 5? Po, po. po Sa e gjeti atë 5-ën e gjeti po. Edhe ishte ishte qetësi. Sepse vajta tek um, Shqiponja quhet ai, po. lokali. Po, ai lokali, super. Mhm. Dhe ishin ca njerëz në tavolinat qendrore aty, pastaj e njerëzit e dinë, në hyrje të Shkodrës është Shqiponja. Po, po. po. Kafeja. Dhe un vajta shumë larg se ësht i madh, shumë i shtrir. Mm. Në skajin e fundit se thash do jem me ato, se isha me ato gjërat që s'duken as kur je n telefon domethënë. Duket sikur flet me vete. Sikur flet me vete po. Edhe i thashë atij kamarierit, po të paralajmëroj, thashë herë tjetër kur të vij këtu do dukem si budall. Kështu që ti vazhdo me Po, se do jem duke folur i thash live me radion. Edhe un kur erdhi ai, gërma e tretë për ju dhe apo atje. Ja, më ka, të ka marrë për të çmendur po, e sigurt. Po, si Skrapari. po, se po bëja edhe një çik atë, po e ke parasysh intonacionin e kështu gjoja. Gjoja realisht ashtu thash, siç bëjmë ne te gjoja. Gërma e tretë për ju. Dhe sikur të kem ikur nga lokali kanë thënë, ky ishte i çfarë. E mori vesh ai, e mori vesh. Ishte ishte lidhje, ishte. Ah, okay, okay. Lidhje direkte. Zotri jam në një lidhje direkte. E kështu, çfarë bëhet njëherë? Mirë. Më keni munguar. Edhe ti na ke munguar. Jo pak. Gjithashtu. Mm. Lorit jo dhe shumë. Jo, mua pse? Jo, jo, donte që ta thoshe me gjithë folja ajo ah. direkte. J'accuse quhet Olta j'accuse de Beauvoir. E më mirë një shaka ishte. Reka. Se dhe ne që e thamë thell thell kemi atë rezervat tona. Mos e hap thesin Olta. Po pra. E kështu. Po gjithsesi ja ku jemi edhe një herë tjetër në klubin e mëngjesit, çdo mëngjes me ju nga 7-a deri në 10 këtu në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Jo që dua t'i di të gjitha, Jevin Xhiri. kupton. Po ca s'e di si më vin vet, ë, nuk e di. Vërtet Mi e ke? thith lëkura ose Ti thith lëkura. nuk e di se si vin. Mos u te unë, justifiko tani Mi Olta thith fare. lëkura. Janë shumë gjëra që i zbuloj edhe pa dashje, Aha. edhe më vin pa dashje. E si zbulon Pa me ku do dalësh, fol. Po pra. Po kam aplikacione, po si i Ah, zbuloj, okay. futja kot. Ke aplikacione, po ku i ke te telefoni im i ke instaluar këto aplikacione apo te jot? Te imi që është i lidhur Që me çfarë? tëndi, A, pra? edhe gjithë familjen. A ti ke pjesën që Merr të dhënat. Po sigurisht pra. po. Po dje ishte shumë bukur në Shkodër. Mhm. Me thënë drejtën. Edhe moti ka qenë super. Ka qenë kështu. Madje ishte me autolarje. Kur isha me ju atje, ajo mm. makina kishte qenë edhe në plazh. Ah. Mhm. Dhe pastaj ne ikëm, e erdhëm, ajo ka qenë gjithë kohës atje. Kur hyra unë dje, Ishte si një makinë që kishte qenë në plazh, domethënë, guacka në ca vende po, kështu, po, po. nejse. Edhe e pashë, oh, po ka, kjo do një të larë. Kur vajta atje. Tam. Parkova makinën. Mm. Dhe ngaqë isha duke folur me ju, te Xhefonja ka një lavazh, pra. Se po bëj reklamë. Në 92.3 jemi në Shkodër me gjëra tjera. Jo, po s'e pashë dhe ngaqë mendja e ka. Mendja. Edhe ndenja gati 35 minuta atje dhe mund ta kisha larë, mund ta kisha bërë xixë. E vërtetë është. Dhe vetëm kur isha në 10 minutat e fundit dhe s'kisha më kohë pastaj u kujtova. Po thashë, oh. nuk pashë një djalë atje. Që ishte vetëm, ai ishte ulmi kova atje, po pse se s'kishte. Ishte shumë vonë pra. Pse s'e solle për po makinën. Kush e di kur lahet, në qershor tani. E më mirë. Do kemi raste plot. Jo, do kesh raste. Po ku ta është Është tmerr ta fusësh ta nxjerrësh lagje. Për ta nuk është uh, siklet, për ta parkuar është siklet. Se të zën vend. Unë atë po thosha. Mm. Për të futur të nxjerrë makinën se aty ku banoj unë është është xhep, e ke parasysh duhet. Po, pra, po. Futesh dhe do dalësh prapë po aty nga ke dalë, nga ke hyrë. Tan. Kështu që është tmerr, domethënë. Po them, është më kollaj të fusësh ëm ehm, nuk futet makina. Mund të fusësh një gjë tjetër më të vogël. makina nuk futet. Është tmerr po them. Nejse. Kështu që edhe të mendosh pastaj që ta dalësh ta lash edhe të ta vendosësh prapë ajo do ishte gati gati pazzesco, do thoshin. Një torturë e vërtetë po. pra. Mm. Po nejse. Ka shumë lajme, ka shumë ngjarje, ka shumë gjëra që kanë ndodhur rrotull e vërdall, për cilat do të flasim edhe sot në klubin e mëngjesit. Do të kemi ca lojra, do të kemi këto dhuratat e reja nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Për çuna dhe burra të vërtetë, por edhe për siç thashë dhe unë për goca që u shkon. Kështu. Dhe nisim? E nisim. Kemi një këngë, çka kemi si këngë të parë për sot? Échame la culpa. Échame la culpa, miq të dashur. Oh. Kjo sikur ishte e zgjedhur për po. Olta të përshëndes. Se sikur e kishim Frer. Jo, jo. skidra jo. Nuk vjen keq. mirëmëngjesi Fonsi, miq dashur bashk me Demi Lovato, ishte kjo po? Mm -hmm. Yes Echame la culpa. Tani ka radhën Jeri. Mm. Dhe me një herë pas Jerit pastaj Olta, e cila do të na informojë për situatën sinoptike për sot dhe në vazhdim jepini vajza. Atëherë shprehja që un kam zgjedhur për sot është nga autori amerikan Jim Rohn, dhe është kjo. Jim Rohn. Mhm. Mm Nëse me të vërtet do të bësh diçka, mm Wow, jeri. Hello. Wow. Kjo është për gjithë ata që duan të bëjnë gjëra. Këtë vend. Shumë mirë, pra qoftë se doni të bëni gjëra, miq dashur do të gjeni mënyrën, mos u ankoni. Se nëse ankoni do të thotë se s'keni dashur. Nëse nuk do t'i bësh, atëherë do gjesh gjithmonë justifikime. Po, është vërtet. Ah, më falni, po më dhemb koka se po do të mund. Olta. Ja, sapo gjete justifikimin. Tash gjej një mënyrë dhe bëje. Hajde Olta, se motin do të bësh. Okej, okay, shumë e thjeshtë. Është edhe mirë ta bësh. E shëndetshme. Mm. 17 gradë në këtë moment, 23 do jetë maksimalja për sot, 99% janë shanset për shi. Oh. Shiu do të nisë rreth orës 14. Faleminderit. Na kalbi shiu është çfarë mm. do thoshin ca? Mm. Po java si do jetë Olta në vazhdim? Shi, shi. Oh. Po. Ë, uh, më çfarë po i thosha? Mm. Dje në Shkodër, se e nisëm kështu po. Na përshëndesin ca njerëz të ndryshëm që takova atje. Faleminderit. Të cilët më njohën nga televizori. Mm -hmm. I doli zinxhiri. Oh, mos. Dhe i doli zinxhiri, por kishte ngec një moment aty duhej lëviz pak pedali që të sa ta nxirrje, se është ajo hapësira midis. Po në bicikleta. Ndonjëherë ngecin ata zinxhirët. Dhe po mikshin gjithë domethën. Dhe isha disi i stresuar ndërsa po isha ulur me ata, kisha vënë mhm. mm. s'ka këmbalec bicikleta duhet edhe ta mbaja një çik kështu. Po nejse, ë uh, edhe njëra ishte në balkon, një zonjë. Edhe më thot mua thotë Edhe i thashë un jam, i thashë un jam edhe tha, po ne të shikojmë çdo mëngjes. Edhe tha, a do vish për kafe? O më më. Po janë shumë mikpritës, janë shumë të mirë. Unë nuk vija dot për kafe, kështu që kërkoj ndjes që s'vajta. Qofse janë zgjuar tani. Se do kisha dashur, njeri, qefi m'u bë, po Kur futa zinxhirin, s'ka më rëndësi ka. Ika pastaj se isha nga fundi. Herën tjetër. Kështu që herën tjetër po, po faleminderit për mikpritjen, janë uh, super në Shkodër, që të gjithë. Super qytet. Edhe ishte shumë bukur, me thënë të drejtën. Mm. Ishte vërtet, ishte vërtet mirë. Kështu që po ju kisha në veshët ndërsa luanim atje, në një farë mënyrë kemi qenë të gjithë bashkë. Grazie Edhe tanto. Si që është hi. Në Shkodër Arti, në Shkodër. Ah, tamam. A Scutari po thosha. Ah, pra. Faleminderit. Chris Cave tani miq të dashur me Liar Liar në klubin e mëngjesit ora është 7:16 minuta. Ju jeni me Club FM Kam Plus. Po sigurisht. Shokun ateist. Shok, shokun ateist apo thuhet? Shoku normalisht. Jo, po s'është thënë, ai mund mos ta ketë lidhur me jo, po komunizmin, jo normalisht. Darvini s'ishte komunist. Mund të jesh edhe shkencëtar e ta shikosh ashtu, po? Po. Do të thosh ta shkencëtar. Tash po të hyjmë kësaj, të gjithë do po. gjejnë nga një. Me di pra. Yçkël, a? Yçkël? Yçkël. Po. Fiks. S'na një yçkël. Janë ca fjalë Eri, kështu që s'e di kush i ka shpikur yçkël. Kleçkë. Mm. Kemi për shembull Gili Vili. Që në Kosovë i thonë Kili Vili. Po. Po. po. Nuk e di atë. Po. po ne kemi edhe Gaxhi Mixhi. Po, po se sa kemi ti. Kemi Xhuri Furi. Po. Rroma për Toma. Xhuri Furi është shumë e mirë. Di, është më e vonshme. Po. Kështu që ka shumë nga këto. Do bëjmë ndonjë pyetje nga aktualiteti. Olta, do bëjmë? Sigurisht, gati jam, më ke munguar. Atëherë. Zonja e zotërinj, meqë ke munguar. Në një përballje të zotit Rama me një qytetar, Mhm. Ai qytetari në këtë rast është shprehur se po flisim për shëndetësinë me sa duket. I ka thënë shëndetësia falas është për ty. Mhm. Se ne vdesim po s'patëm lek. Bravo. Ëh, dikush ka thënë të vërtetën. Pyetja është se në cilin qytet të Shqipërisë Ka Ka ndodhur kjo. Okej. Okay. Është thënë kjo e vërtet, domethënë. 069 20 70 222 069 20 70 222 Sepse realisht mund të jetë në shumë raste shumë e vërtetë. Për Dhe ka të drejtë. Për shumë shumë njerëz duhet pranuar. Do një: ikën për uh, se s'dua t'i përdor këto shprehje, janë kot. Ja. Për pambuk ikën. Ah, bravo ti. Bravo, Olga. Le ta çojmë kështu sepse çfarëdo që të jetë. Prapëseprapë pak është për jetën e njeriu, apo jo? E sigurt thuash ikën për mëndafsh. Fiks. Ikën për atë pura seta. Prap, prap. E kupton prap nuk është se se ke thën prap. Jo, mo, jo, ose. Prap njësoj si leshi është. Po, jo, sepse jo, jo, sepse jeta e njeriu është shumë më shumë se kaq, apo jo? Ikën për lana, për lana. Ikën për lana. Lana zemra çashtë. Lana apo lana, apo për lana. Lana del rei. Jo, po flet italisht tani ajo. Kjo ka bërë uh, si thua, buj. Buj. Dhe kur këto gjërat bëjnë buj, në një farë mënyre është prova më e mirë se janë realisht ashtu. Dhe se janë çfarë njerëzit mendojnë, besojnë edhe mbi të gjitha apo për më keq, përjetojnë. Dhe Është njësoj si me atë kuksianin që foli tek mm. te Opinioni. Jo te Opinioni, jo, do të thotë te Opinioni foli më vonë, duke se i mori një intervistë apo diçka. Se e pashë e kanë intervistuar disa. Foli një intervistë, po. Por që dha një intervistë. Po jo të gjitha intervistat janë në Opinion zotri. Okej, e pranoj po. Ëh, e di, po. U ngatërruam. Edhe ai domethënë u shpërnda, dua të them u shpërnda shumë po, në rrjet po. sepse edhe ai sentiment që përcillte ai zotria. Ibseni. Ishte një e vërtetë. Ishte një e vërtetë. E kishim pyetur sepse e kishte emrin Ibsen. Vërtet. Ishte një histori shumë interesante, realisht. Cila ishte historia? Tani po, Ibseni ju e njihni, po, po, po. dramaturgu i famshëm. Normal, po. Nga ishte Ibseni? Danez çfarë është nga ndi nga Norvegjez ose danez te nga nordikët, vetë nordikët. Po. Është ajo drama e famshme Shtëpi kukulle. Mm. Me Norën. Tani ky e kishte vënë si nofkë Ibsen. Dhe Tarantulën. Nuk merr vesh njeri se fundi jo, ta si... ne s'kemi për të ngrënë ta ju pyesni për emrin ta keni ju. Jo, jo, ai e para e para ai s'është s'është për të ngrënë. Se ai ankohet për ca gjëra kështu. Për makarona. Jo, mo ai ankohet për demokracinë në PD e këto gjëra, ka lidhje me partinë e vet. S'po ankohem për bukë. Bukë ishte. Jo, ai ishte interesant, ishte vërtet se ky, po ky më. Unë ngam gjin tjetër. Se do të prishësh ti Altin. Pse ke Altin emrin ti? Le ta lëmë Ibsenin më njëherë. Do ta them pastaj. Unë e kam ngaqë gjyshi im shikonte shumë telenovela turke dhe nga Alton. Alton? Oh. Bravo. Altini ka një binjak, por në atë kohë kur ka lindur Altini, nuk kishte kështu imazheri, e ke parasysh që ta dinin, nuk e dinin. Dhe ata kishin përgatitur një emër, mhm. cilën e mori vllai. La fajë. Erdhi bebi tjetër që s'kishte emër gati. Dhe u desh një aty për aty se s'len atë, thoshin, "Zotri, fol, fol, fol, fol." Në fakt, emri Altinit ka njësoj si imi. Edhe mua Alton e dëgjuan atëherë po Olta tha se ngatërrohet me Alton. Olton edhe ti. Olton e kisha thënë. Po të ishe Olton. Atëherë gjyshja shikonte më shumë telenovela. Dhe Olton ti. Dhe ta mbaj, dhe mbaj dhe ki respekt kur të flasë me ty të gjithë Olton. Gjyshja, gjyshja, kishte një të dashur të. Aha, aha, aha, aha, e nxori. Ja, nxori të palarat. E më ishte e shkuar tani, histori familjare këto. Jeni të këtë shuar? Jeni të këtë shuar? Serin me thashetheme gruaja shqiptare në vite. Dëgjoj. A ta them unë apo mos ta po, them? Jo, po, po tani po. Në pesë minuta. Si jam duhet unë. Ama se pushuam. Cold little heart tani nga. Kishte qenë sepse babai ishte si thua, antikomunist. Mhm. Mm dhe Ibseni ka një dramë.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 Kokërr misri e pjekur që ka plasur në zjarr dhe ka hapur anash, buzët e bardha. Presje, gjeldash. Oh, oh. Dhe edhe gjeldash. Edhe gjel po. dash. Është edhe si gjel me një llaf, edhe si mm, dash i bardhë kështu. Ah, po në fund fare i thonë edhe kokoshkë, kam përshtypjen apo jo. Me zjarë po, për... Kështu i bie. Po. E një dreq se kjo buzët e bardha. Mm -hmm. Në? Po pra për kokoshka të bie. Po. po. e mirë, në rregull. Fjalën e ka Eri tani e cila do të na tregojë njërën nga historitë e saj të çuditshme dhe menjëherë pas Erit zonja zotërinj do të bëjmë anagramën për një dhuratë speciale në klubin e mëngjesit. Ok, unë po shikoja pak uh, në lidhje me rekordet Guinness uh, këto ditët e fundit dhe do të shkojmë në Indi, uh, sepse është një zotëri, uh, e ka emrin Rashid Nasemi. Rashid Nasemi, po, e di, e njoh. Unë s'njoh shumë, uh, s'njoh shumë kështu. Në Indi, më fal, në Pakistan. Në Pakistan do të thosha. Nga Karachi i Pakistanit. Dhe Atë po thosha, unë nuk njoh shumë në Indi, ky është nga Pakistani, njeri. Ka mundur të thyejë dy rekorde Guinness. Edhe derën, kur doli. Para tani bën gjëra të çuditshme. Gjëja e parë që ka thyer rekordin. Gjëja e parë e çuditshme që ka bërë është që uh, 51 shalqi uh, brenda 1 minute i ka çarë me kokë. Në, i ka rreshtuar ato në një tavolinë të 51 dhe pastaj ka filluar t'i godasë me kokën e tij dhe brenda 1 minute ka arritur që ta thyejë këtë rekord. Pa shiko, pa shiko. Tetë bostanë më shumë se paraardhësi i tij që e kishte vendosur këtë rekord. Por në të njëjtën kohë, pasi ë Çaj, çaj, çaj, çaj, kokën e tij. Çaj vendosur. Wow. Iku ai. Çaj. Çaj. Jo, këtë s'e çau. S'e çau. Jo, pra. ishte ishte Ato që nuk i çan, nuk janë nuk numërohen. Nuk numërohen. Është edhe gjë mirë me këta shalqinj që nëse i plasin trutë nuk duket. Po pra nuk kuptohet. Wow. Nuk jeni trutë ti në një vend. A jeni të sigurt që po i çan me kokë? Po, Olta, sepse kanë qenë edhe pjesëmarrësit e librit të rekordeve wow. Guinness që e kanë ndjekur nga afër këtë lloj uh, eksperimenti. Nëse nuk çahet me të parë në matë të kapi koka s'e shoh dot. Por pasi ka arritur që të thyejë këtë rekord, ka thyer edhe një rekord tjetër, sepse uh, ka arritur që të thyejë 281 kokrra vezë me dorën e tij, uh, gjithashtu për një kohë rekord. E po mirë me dorën. Është 32 vjeç. Shiko, është shumë i shpejtë Olta, se për 1 minutë arrin të thyesh 281 kokrra vezë, jo të gjithë mund ta bëjnë, no? Stop tha se arrite. Wow. Ah. Por ka një gjë, sepse një njeriu duhet të stërvitet për të bërë rekorde të tilla dhe në fakt ë uh, 32 vjeçari është merret dhe me art marcial dhe çdo ditë ushtrohet, stërvitet për të pasur ja, një fizik të fortë edhe më pas për të thyer rekorde të çuditshme, se ndodhin dhe rekorde të tilla, jo të gjitha janë ë uh, të formës normale. jo, sepse unë kur i, i shoh këto realisht them Kaq shumë e vrasin mendjen njerëzit ah. për të thyer rekorde qesharake, do t'i quaja unë, ose Çështja është që të dalësh në lajm e njëri. Të thyesh rekorde se dikush para teje ka uh, thyer me ka çarë me kokë 50 bostanë dhe ti do që ta thyesh këtë rekord. Ke një zotëri në, në një video aty, i cili po çan Ara, jeri, një tre mijë arra. Arra, më fal. Arra. Po. Arra me dorë. Është tjetër histori. Mirë se vezë, që kanë, unë thashë ishin vezë këto. Jo, më sa të. Jo, jo, arra, arra, ngatërrova unë. Ëm. Atëherë për vit 3 sa e ka ky? Po pra, ça ishim ne për një bakllava? Ky të griga. Ky të bën gjithë lagjen me arra bakllava. Po, Okej. Bravo. Bravo Rashid. Bravo Rashid. Me bravo Rashid. Ai ka dorën e lidhur, mos ka ndonjë gur aty ajo. Super. Ça do me pas Faleminderit. Wow. Të lutem. Dhe tani miq të dashur në klubin e mëngjesit do të kemi anagramën për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe anagrama anagrama Është mhm. Tina Zhapi. Oh. Nga qyteti i Lushnjës. Tina Zhapi, zonja e zotërinj nga qyteti i Lushnjës. Tina Zhapi 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Dhe dhuratat për anagramën e ditës sotme janë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Fantastike. Do të jetë ose Shampoja Head and Shoulders Total Care bashkë me një Gillette ProGlide Shaving Gel, që është uh, xheli për t'u rruar, mm -hmm. Olta. Mm -hmm. Për burra, Olta. E njoh mirë këtë pak. Ëh, kështu dhe pastaj një peshqir me mikrofibër. Super. Po që po, është për të fshirë pra. Jo, mos e kuptoj. Jo, mund të marrësh edhe unë. Kjo është për në plazh, aty, e ke parasysh nëse po. shkon ja një 2-3 ditë andej nga kampingjet, nga Jala, ku di unë nga ke qejf, Të duhet që të, megjithëse ti ç'e do. Ai po e ka harruar këtë proces. Harrova. Altini është po. Po është e mirë për mua që rruhem shpesh. Po. Edhe për mua. Edhe për ty. Ah, ah, ah, keqja. E bën dot këtë. S'e bën dot këtë se jemi lesh. Ja. Okej. Okay. Kështu që ose atë ose mund të fitoni miq të dashur shampon e trupit dhe deodorantin Old Spice. Një nga dy paketat. Altinin në këtë rast. Po sigurisht. Shampon e trupit dhe për trupin, aty nuk e la, nuk është nevoja ta lash mjekrën. Kjo është okay. Dhe dhe pastaj edhe deodorantin Old Spice që është shumë i mirë. Kjo është një nga dhuratat, por nuk mbaron këtu. Nuk mbaron këtu sepse Ajo çfarë donim të shtonim kësaj është se në ato raste kur dikush prej jush blen uh, produktin qoftë Head and Shoulders, qoftë produktin tjetër nga Old Spice. Me kuponin tatimor të kësaj blerje, ju mund të shkoni tek klubi i yjeve pikë al. Dhe tek klubi i yjeve pikë al ju do të shikoni se ka një promocion. Mund ta regjistroni këtë kupon për të fituar në një short. Njërën nga fanellat mhm. origjinale të kombëtareve që luajnë në Rusi 2018. Dhe jo njërën me short, por njërën që ju do të zgjidhni. Nëse fitoni shortin, pastaj keni fituar të drejtën të thoni dua fanellën e Brazilit apo të Holandës apo të Gjermanisë apo Italinë kë mm -hmm. kë duash ti? Edhe janë origjinale, kështu që kur bleni produktet Head and Shoulders ose Old Spice, mos harroni, websajti është klubi i yjeve pikë al. Është pak si klubi i mëngjesit, po? Mm -hmm. Klubi i mëngjesit, klubi i yjeve ose Përveç fanellës, mund të fitoni një televizor 58 inç. Goxha televizor. Vallai edhe televizorin. Ky është super. Hm? 58 inç ose polç, siç i thonë disa. Ta. Domethënë një super televizor i hapur në një mënyrë kështu. Spektakolare. Si bie nga si po, që këtu deri këtu. Ja pak një. Është goxha i madh. Është shumë i madh. Oh, shumë i madh që. Në zhveshë shumë i madh. Po është bukuri e madhe të shikosh televizor ashtu. Mua më pëlqen. Sidomos për ndeshje tani se kampionati botëror po vjen. Edhe ku më mirë të shikosh skuadrat se sa një 58 inch. Okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Djem dhe vajza, mirëmëngjesi që të gjithëve luftoni pra për uh, dhuratat nga Head and Shoulders. Shampoja numër 1 kundër zbokthit në botë apo nga Old Spice, aroma e një burri të vërtetë, duke zgjidhur anagramën tonë Tina Zhapi. Tina Zhapi Në 067-222 Ej Do vëm një këngë që më pëlqen mua Se po, më shkoi mendja apo Gati Ti je gjithmonë gati, ti je fantastik Cilën këngë? Theory of a Dead Man, më pëlqen ajo. Jo, më ai, unë kur them të vërtetat, ai nuk thotë Është, se e ke vërtetë, ai është fantastik, nuk është se e bëra unë fantastike dhe ai duhet të thotë faleminderit, faleminderit. Po, faleminderit duhet të thotë ai se për mirësjellje. Unë thjesht jam duke pohuar faktet, Olta, asgjë më shumë, asgjë më shumë. Theory of a Dead Man është një nga grupet që më pëlqen shumë. Gjithmonë më kanë pëlqyer dhe ka këtë këngën e re ose relativisht të re tani se po shkon një vit që kur është publikuar që quhet Medicate e doja ta luaja për të gjithë ju këtu në klubin e mëngjesit tani që ora është 7:45 minuta mirëmëngjes nga Blendi Eri Altini mirëmëngjes Olta dhe Lori Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Theory of a Dead Man. Ora është tani 7:49 minuta. Unë jam uh, Blendi këtu me Erin, Altinin, Oltën dhe Lorin çdo manjana me juve. Dhe kemi një anagram, miq të dashur është Tina Zhapi. T I N A Z H A P I. Mhm. Mm T I N A Z H A P I. 069 20 70 222. Hey, uh, javën e kaluar, dy ishin ngjarje të cilat rrokën vëmendjen e opinionit publik e para ishte Dorëheqja publike e tanimë ish deputetit mhm. socialist mm -hmm. Saimir Tahiri dhe tjetra ishte arrestimi në Gjermani mm -hmm. i Arbër Çekajt. Tamam. ë uh, pronarit të firmës Arbëri Garden e cila ishte porositësja e një Ça quhet? Tonazhi, bananesh, a ku do të them? A, rimorkio, s'po më vjen fjala. Ngarkese do të thosha bananesh, a? Pam. Ku u gjetën edhe u gjet edhe sasia më e madhe e kokainës ndonjëherë e kapur në Shqipëri, 613 kg. Për të mos u ngatërruar. Me 631 se bëhet nami. Kur është kokainë kam përshtypje. Si ishte me banane Blendi se ç'kishim ne. Banane. Po, ishte vërtet, ishte. Banana. Mhm. Banana, po. Ë, uh, qëlloi pra, qëlloi. Me me Në një spot ynë që luan në radio në mm -hmm. Këto ishin pra dy gjërat. Por unë doja që të bëja një pyetje të vogël për t'ju dhënë juve një mundësi për të fituar. Lidhur me këtë ngjarjen e dytë, sidomos të arrestimit të këtij zotërisë në Gjermani. Nëse e gjeni, do të jeni fitues i dy biletave nga Cineplex. Dhe pyetja është kjo. Është thënë në raportet e lajmeve se zotëria u arrestua nga policia gjermane në bashkëpunim me autoritetet tona këtu, porse ky përdorte edhe një mbiemër tjetër. Përveç të tijit, pra. Pra cili është mbiemri që përdorte tjetër? Po. Kjo është pyetja. Cili është uh, mbiemri tjetër që përdorte? Çekaj në Gjermani për tu, si thuash, për të shpëtuar. Mhm. Mm nga kërkimi apo autoritetet apo çfarë doni ju. Okej. Okej. Okej. 069 20 70 222 069 20 70 222 Na e çoni përgjigjen për këtë? Edhe do të shikojmë. Kështu pra, është kanë ndryshuar pra gjërat. Si thua, ju nuk e di se si e pritët ju edhe përjetuat, po. Kë Saimirin apo bananën? Kë doni ju Saimirin, po them tani se bananën. Banania është shumë larg, është. Ai kush është ky? Ne s'e njohim fare këtë Arbër Çekaj. Jo. Çfarë mund të themi për të, po? Tani në Facebook si tregtar bananesh dukej. Urdhëro? Mm? Studioja ishte ndarë në dy kampe. Mirë bëri që hoqi dorë. Kush thotë mirë bëri? Kush studio? Kampi i parë. Kampi i parë. Kampo uno. Ëh. Dhe e dyta ishte që bravo i qoftë për guximin. Mhm. Dhe e dyta ishte pra. Mirë bëri që, domethënë të dy kampet shumë pozitive. Dy ishin pozitive, po ndaj. Në thelb. Mirë. Kampi njëcka, apo i kampi dycka? Apo kampi datska? Kampi dycka, që të është. E, nuk e di, unë nuk, e ndoqa pak edhe në, në ato daljet e tij publike edhe në intervistat që ta... Apo jo, intervistat, po debati që pati me Shkullakun e me... Mm -hmm. Bushatin atje. Aha, po. E, që më kujtonte vallen e Arushës. Mm -hmm. Është një valle e Arushës. Ehm, kthehemi pas pak Klubin e mëngjesit. John Newman më është dashur tani me Fire in Me. Është Mirëmëngjes të gjithëve mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit Bad Wolves me Zombie Në Club FM, në Radion Kombëtare dhe gjithashtu në ekranin e Klan Plus Tani do të lidhemi me Eldin i cili na informon mbi situatën në trafik në kryeqytet Ora është 8 e 7 minuta you know that I'm a Eldi mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Shpresoj me lajme të mira dhe me përgjegjësi të lartë profesionale Që jam mësuar ta pres nga ti. Hm? Patjetër, patjetër, pra. unë ne jo vetëm që jemi serioz, por ne Ja, kur fillon të më shumë për veten, për veten tuaj Eldi, kur flisim më shumë për veten tuaj. Sikur jeni legjion e brenda jush. Hajde, jemi pa. Shumë vërtet. Ne ne sot kemi të vështirë me trafik, të paktën nga monitorimi i kamerave, flasim për situata mhm. të vështira në dy akset kryesore, shumë problematike që nga fillimi që nga dita e djeshme, shumë trafik hyrja e Tiranës, fundi i autostradës drejt qendrës jashtëzakonisht e vështirë në këto momente. Java që shkoi po e njëjta gjendje, pothuajse kishte gjatë gjithë kohës densitet të lartë, të paktën nga ora nga ky moment deri rreth orës dhjetë, është shumë problematike fundi i autostradës drejt qendrës ka jashtëzakonisht trafik. Besoj kjo Blendi lidhet edhe me aktivitetin e fillimmuajit, sepse gjithmonë ka lëvizje jashtëzakonisht të madhe po. fillim muajit. Në fund muaji zakonisht ndodh e kundërta, ka më reduktim të mjeteve të rretheve drejt kryeqytetit. Për momentin edhe rruga e Elbasanit paraqet jashtëzakonisht vështirësi duke lëvizur nga segmenti i Gasavu drejt qendrës, shumë problematike kryqëzimi i rrugës Ismail Qemali deri tek Unaza. Ndërkohë, pjesa tjetër për momentin mund të them si që afrohet qendrës është më e kalueshme. Unaza sipër në këtë moment ka pak vështirësi, rruga Bardhyl deri te kryqëzimi me rrugën Hoxha Tahsin, ndërkohë skaji tjetër që zbret bulevardi Zhan d'Ark për momentin ka vështirësi drejt kryqëzimit me rrugën e Elbasanit sepse është dhe orari i shkollave dhe ka fluks më të madh këto momente. Është vërtet. Gati për unazën e poshtme. Mm -hmm. Për momentin qarkullohet lirshëm, duke filluar nga bulevardi Gjergj Fishta, ura Vasil Shanto, vazhdimi drejt unazës së vogël për momentin nuk ka vështirësi, edhe unaza e poshtme qarkullon lirshëm. zona e Tiranës së Re, Blendi, totalisht e bllokuar rruga Dëshmorët e Katër Shkurtit ka shumë trafik pothuajse nga Petro Nini deri tek Sheshi Wilson shumë trafik por dhe nga Sheshi Wilson deri tek ura e drejtorisë është e bllokuar edhe rruga Abdyl Frashëri ka fluks të rënduar trafiku pjesë të tjera mund të themi janë më, më të qarkullueshme pjesë të unazës poshtë. E mora vetë çorap. Faleminderit. Është Eldi të dashur me trafikun në kryeqytet në këto momente. Ndërkohë Altini ka një censurë. Mhm. Mm La censure. Exactement. Exactement. Mama, po pra dje për herë të mm. parë, por sot për herë të dytë. Në klubin e mëngjesit edhe pasaj bëhu gati Olta se kemi për të fituesit. Po, po. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Meshkujt e ke bërë me gra dhe burra, e ke bërë me femra. Meshkujt e parë dhe femrat e para. Dëgjoni edhe një herë zonja zotërinj, kjo është censura sërish për sot. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Meshkujt e parë pip, pip. do të kenë një avantazh kur femra e parë të shfaqet. Mmm. Mhm. Do të bëjnë meshkujt e parë. Mmm, do të përgjigjen femrat e para. Dhe kështu me do të vazhdoj derisa, ë, do të jetë diçka apo pak ashtu do të jetë futa kot. Okej, dëgjojeni edhe një herë, kjo është censura, unë nuk e di se cila është fjala. Çfarë janë, çfarë lloj meshkujsh janë këta të parët apo si? Po kjo është çfarë duhet të dëgjoni. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Ok, shumë mirë. Ndërkohë kemi fitues miq në klubin e mëngjesit. Fillim fare duam të japim fituesin e anagramës për uh, ditën e sotme. Tina Zhapi. Mhm. Mm Patinazhi. Bravo. Është Patinazhi. Është Idlir fitues 518 i mbaron numri fiton dhuratën nga Head and Shoulders. Nga Head and Shoulders. Old Spice. Ose nga Old Spice janë uh, dy paketime nga Head and Shoulders dhe nga Old Spice. ë uh, që Idliri ka fituar. Mm -hmm. Do zgjedhë midis njërës apo tjetrës. Dhe ë uh, siç po ju thonim miq dashur, ndërkohë që ne ju dhurojmë uh, Head and Shoulders dhe Old Spice. Ajo gjëja kishte edhe Gillette-in uh, Po, në Bam. paketim. Po, në mhm. paketim ishte shampuja, ishte uh, xheli i rrojës, ishte edhe mm -hmm. peshqiri me mikrofibër. Kurse në anën tjetër ishte deodoranti Old Spice dhe body wash, siç quhet. Mhm. Mm aroma një. Për të larë trupin. Aroma një po. Aha. Ah. Por eh, por eh, duhet të kujtoj se tek eh, sa herë që blini produktet e Old Spice apo Head and Shoulders me kuponin tatimor të blerjes mund të regjistroheni te klubi i yjeve pikë al për të fituar njërën nga bluzat origjinale të kombëtareve që luajnë në Rusi 2018 apo një televizor. Mm -hmm. 58 mm -hmm. inch. Ne do të shkojmë tek muzika tani, do të kthehemi shpejt, do të kemi Gazin këtu në studio. Gazi s'erdhi dje, por erdhi oh, sot, do flasim pak po ka provuar një makinë të re, bën qejf ai.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 Ora është tani 8:16 minuta, Gazmend mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Eri, mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Siç e njoftuam pak më herët, uh, Gazmend Malo nga Automag pikë al është me ne sot Dhe do të flasim për një makinë të re, një model të ri të uh, Range Rover Ekzakt, uh, I cili ma specifiko, është modeli Velar Velar Okej. Okay. Dhe mhm. ishte një provë e Velarit. E një e një Range Rover i Velarit. Shpresoj po. shkoi mirë, shpresoj. Ëm. Ehm, më shumë se duhet, nuk e ke shumë duhet në çfarë mënyrë, po. po oh, më po. vjen keq. Sepse shpresoj të shkonte vetëm mjaftueshëm mirë, po jo më shumë se ç'duhet. Tejkaloi, i tejkaloi disa pritshmëri tonat Blend, kështu që me keqardhje mund të themi që shkoi më mirë se ç'duhet. Gazmend fillim fare dua të më bësh një orientim të vogël. Kam të hapur faqen automag.al këtu në kompjuterin tim dhe dua Shikoj si shkoj tek provat. Si si e gjej Velarin për shembull? Se ju ke apo është këtu lart. Ka ka një menu Blendi e cila është i dedikohet provave okay, dhe aty kemi versionet e ndryshme, xhiro e parë ose test drive komplet, në rastin konkret Range Rover Velar hyn tek xhiro e parë sepse ishte realisht mm -hmm. prova e parë që mm -hmm. ne ne bëmë me këtë makinë, me mbërritjen në Ke edhe prova të përdorura? Po për thjeshtësi Range Rover Velar po është, është edhe në slider, në sliderin kryesor ose në dalin po. kryesore sepse është ende i freskët lajmi. E kuptoj. Atëherë më trego pak si ishte kjo përvojë e xhiros së parë me një Range Rover Velar. Uh, dhe tani, dhe çfarë është Velari në vetvete domethënë si mund ta specifikojmë kështu? Po, okay, nga ta fillojmë. Ëm um, E para është një model që na bëri mjaft kuriozë Blend që kur doli, sepse është dhe është, është modeli më i ri nga marka Land Rover. Mhm. Mm Çfarë uh, ka të veçantë? Uh, propozohet që të jetë një kupe. Vetë fjala kupe në segmentin e fuoristradave ose SUV në një farë mënyrë është një lloj nonsensi ose paradoksi. Po. Makinat kupe janë makina me me karakteristika rrugore të ulta nga toka për asfalt dhe për guidë me shpeshherë me një derë të vetme dhe për guidë të shpejtë. Ëh, mm -hmm. uh, ndërkohë që makinat 4x4 janë gati gati e kundërta, makina të prirura kryesisht edhe për jashtë asfaltit, uh, me tërheqje 4x4 integrale, dhe jo të prirura për shpejtësi maksimale, por për një aventurë në një farë mënyre më shumë eksploruese, pra në terrene të vështira. Kështu që ti po më thua që në një formë kjo është si një oksimoron, siç quhet, ëh? Uh, si po, një zjarr i ftohtë. Tamam, është tamam një, është tamam një oksimoron. Akull i nxehtë, po? Është po, shumë e saktë. Pra se se mundohet të çiftojë dy versione të dy gjëra të ndryshme. E si si dy karakteristika të ndryshme. Ëh, nuk është e vetme që e bën këtë gjë. Në fakt, mm. Blend, do të thotë është një lloj segmenti i ri që është çelur, ëh, dhe ka një konkurrencë tjetër. që lëviz në një në një formë tjetër. Pra, mar, ata ato marrin një version normal dhe nganjëherë janë quajtur pikërisht për këtë arsye me bishtin e prerë. I referohemi për shembull të konkurrencës si X6 ose Mercedes-i GLE Coupe. Marrin një version normal dhe i hiqet një pjesë duke e bërë bishtin disi më për t'i dhënë një formë sportive. Kuptoj pra, nga X5 shkon tek X6 që sikur Është është tamam kjo ide. Është tamam, është tamam kjo ide. Është tamam kjo ide. Ndërsa Range Rover natyrisht, domethënë Land Rover marka dhe Range Rover Velar vjen në një stil të veçantë sepse mm -hmm. marka është edhe kaq ambicioze. Ata prodhojnë një model të ri enkas, i cili nuk lind si asgjë tjetër përveç se një si një Range Rover Velar, e cila është një SUV coupe. Më vete. Më vete. Mhm. Mm edhe si ishte. Ëh, uh, Çfarë çfarë do të thoshe ti mbas mbasi e ke provuar? Ka disa gjëra, atëherë që në fillim Blend kur i afrohesh në butoni për të hapur derën, aktivizon dorezën e derës, e cila në kushte normale është rrafsh me derën dhe pastaj ajo si në Star Trek apo si mm. diku ajo del për t'u bërë e kapshme dhe e prekshme. Po. Është një detaj mjaft mjaft mjaft interesant. Dhe brenda sistemi Touch Pro Duo që debutoi, që marka e ka në të gjitha modelet tashmë, por që debutoi me këtë model, ëm um, Është si në një farë mënyrë e fjetur, çdo gjë është me ekrane, çdo gjë është digjitale, dhe në momentin që ti ulesh në makinë, natyrisht makinat janë të pajisura me sistemin keyless, pra pa çelës. Keyless. Po. Ato mm -hmm. perceptojnë që ti je atje dhe makina, domethënë, duke shtypur butonin ndizen të gjithë ekranet, dhe tre ekrane nuk janë pak. Mm -hmm. uh, pra është një lloj teknologjie që të rrethon, uh, dhe ekrani i mesit lëviz edhe këndin për t'u bërë më i lexueshëm nga shoferi. E kuptoj. janë uh, përfaqësuese të këtij modeli, po shikoj ca interiore të, të saj. Shikoj tani edhe dorezën që pop up, domethënë siç thua, ashtu është shfaqet kur kur ashtu ti afrohesh pra me buton, ë uh, që padyshim uh, e ka këtë ndjesinë e luksit, ëh, dhe produktet e luksit dhe materialet luksoze të. Çdo gjë brenda është vërtet premium Blend, materialet janë cilësore, janë të buta, janë të kuruara, në disa detaje duket ajo ai ai kujdesi maniakal me ndoshta me qepje prej dore me tegelin e dukshëm e të tjera. Domethënë mm. është është realisht një makinë luksi, ë uh, pavarësisht se me një tendencë prej kupeje dhe uh, këtë gjë transmeton edhe në guidë, edhe gjatë ngarjes. Makina është 4 4 metra 80 e gjatë, pra le të themi që fillojmë duke thënë është një makinë e madhe dhe komode brenda, hapësirë ka mjaftueshëm për pasagjerët, hapësirë ka mjaftueshëm për bagazhet sa e ka gjobën është është pyetja. Pra çfarë është çmimi? Po unë doja që ta thoshim në fund të gjës. Okej, okay, s'kemi mbaruar. Okej. Okay. Dakord. Uh, le ta lëm, le ta lëm. Domethënë ta, ta kompletojmë këtë që jemi duke thënë dhe pastaj në fund fare i lëm një tani Tani ti më thuaj, uh, më thuaj uh... O shiko, çmimi është i rëndë. Okej, okay, urdhëro, pa diskutim. Sepse është kështu, e unë vë re për shkak. Nuk e kemi se. Jo, jo, se kam qenë, se kam qenë në Romë gjithë ato ditë, ke pasur të paguar andaj, paguan këtej. Dhe çmimi është gjithmonë kështu, në fund fare edhe ta thonë si si më të keq, po pastaj po mendoja, Sikur t'i thuash, "Mirë, shiko, un po të jap kaq." E kupton? Ë, uh, jo do të thoja, sepse çmimi është i rëndësishëm. Është pa diskutim i rëndësishëm, sidomos në momentin e aktit, po i quajmë kështu të blerjes, po. ë po për të shkuar deri atje duhet ndodhin këto gjëra të tjera që ne po mm, themi, pra që makina të të pëlqej, mhm. ta vlerësosh, të shijoj, ta, domthonë të arrish në pikën që mendosh që duhet bëhet e jotja. Unë jam Ka një kuriozitet në lidhje me emrin. Emri Velar uh, tani ka dy versione, po në fakt ai origjinali është shumë pragmatik, vjen nga V8, pra V8 është uh, një lloj teknologji motorësh. VE, pra në anglisht, V8. Po, VE, po. E, okay. Uh, L dhe Land Rover. L Pra okay, bashkimi Land Rover, pra është mm. bashkimi i i, i gërmave të para të këtyre katër fjalëve. Ë uh, kjo vjen nga vitet 70 kur uh, marka Land Rover merrte motora në huazim mm. në thonjza uh, nga Buick. kompania amerikane. Edhe formon një fjalë interesante si po, velar. Po, më mbrapa po, fitore dhe më mbrapa bazuar në këtë lloj dhe të gjithë modelet që në fillim fillonin të punonin me këtë gjë, pra modelet që ishin të palançuar mm -hmm. ende kishin këtë sigël të përgjithshme, pra, pra V8 Range Rover. Pra s'është pa histori, çka kanë dashur të evokojnë ata duke e risjellë këtë po, Velar. Këto modele, kjo është ky është bashkimi i, i këtyre dy gjërave që thonë, këto modele ishin të gjitha modele në një farë mënyre të mbuluara në thonjza, sepse pastaj pra ishte isha faza e kolaudimit e testimit. Në momentin që zhvilloheshin dilin në rrugë me motora të ndryshëm, pra jo vetëm me këtë motor uh, V8. Mhm. Mm Uh, edhe modeli më i vogël. Po, dhe nga kjo, uh, fjala velare nga latinishtja do të thotë të mbulosh diçka. Pra ishte një lloj ishte një model i mbuluar që me sa duket që nga vitet 70 u desh kaq shumë kohë për ta pjekur, për të ardhur në ditët tona kur një fuoristradë kupe i mbuluar në kuptimin uh, me si me një vello pra, i mbuluar, tamam, tamam, pra si një gjë sekrete që mm. që zbulohet në një farë mënyrë. Pra Range Rover Velar Flas tani, domethënë sepse kjo është një model që është gjithashtu off-road apo. Është, jo? është dhe off-road, ne ne nuk e testuam në kushte ekstreme, por provuam një copë rruge jashtë asfaltit në një farë mënyre dhe me me gurë dhe me disa gunga të vogla. Mm -hmm. uh, nuk mund ta keqtrajtonim më shumë se kaq atë makinë, të paktën si xhiro e parë, pra ne duhet Paskuqan, mund kishit shkuar Paskuqan. Shiko atë urën e Paskuqanit aty. Um, aty testoni një velar. Vetëm po, u nisëm për shkuar atje, por na mori uria rrugës dhe ndaluam diku, kështu që pastaj duhet erdhi momenti ta dorëzonim. Ë fakti është që shkon kudo në një farë mënyrë sepse makina pavarësisht se nuk është më ekstremja mm. edhe në uh, po themi për guidë off-road brenda markës është një makinë që e kryen boll mirë edhe këtë gjë. E kuptoj. Pra ka karakteristika por kjo karakteristika kupe që u përmend që që në krye të herës është një gjë që ka lidhje kryesisht mm. me dizajnin në fakt. Por uh, Edhe në rastin e Velarit, edhe me performancën në rrugë, sepse Velari është nga të gjitha makinat që prodhon marka Land Rover, është pa diskutim ajo më e përshtatshmja edhe për të udhëtuar në asfalt dhe për rrugë të gjata, pra përballon mm -hmm. mirë asfaltin e përballon mirë çdo mm -hmm. makinë, po asfaltin në kuptimin e rrugëve me kthesa, të rrugëve që janë zakonisht të përshtatshme për vetura më të vogla dhe më të lehta. Kjo hyn tek, domethënë ti the katër Po unë e kam pak të vështirë ta përfytyroj tani. Është më e do të jetë më më e vogël apo më e madhe se do të jetë më Kjo është më e vogël apo një është më e vogël se një Vogue, është më e vogël se një Range Rover Sport. Kjo është mhm. midis uh, Range Rover Evoque, që është modeli më i vogël i familjes okay. dhe një Range Rover Sport. Sigurisht, pastaj mbart në imazh me ç'po shoh këtu edhe atë ë uh, po themi statusin që që Range Rover i Kjo është e bukura e e e, e këtij modeli Blendi para punës është një risi nga nga një markë ekskluzive në fakt për sa i përket po themi makinave 4x4 dhe është një model që lind ambicioz në vetvete dhe prezantimi është bërë i tillë dhe makina në fakt është e tillë. Pra është një makinë që meriton. Super. Tani, sa kushton. Tek uh, pjesa e lekëve zotëri. Do ose ose me euro si duash ma jep. Të ulem unë. Ë po e them me euro se ngjan pak më pak. Okej. Okay. Ë okay. uh, fillon nga 59000 euro. Mhm. Mm mm e tham që nuk është dhe nuk është as modeli më i lirë i, i të njëjtës markë, fillon nga 59000 euro. Pra modeli që provuat ju Ishte modeli që provuam ne por kushton goxha më shumë Blendi. Sepse uh, është është ishte më më ishte i pajisur mm. me me një motor më të avancuar, me teknologji më shumë, uh, domethënë ka një seri të madhe detajesh që bën gjithmonë është ajo lista e zakonshme që themi ne menu të restorantit. Pra ti mund të porositësh një sanduiç apo mm -hmm. një drekë të majme, në fund fare tarifa do ndryshojë. Versioni i provës mund të ta themi nuk është sekret, kushton 83000 euro. Nice. Ë, që nuk është një shifër absolutisht e vogël. Ë, po jemi modestë tash në këtë rast, por realisht për për segmentin e saj, pra makina duhet gjykuar në segmentin e saj. Jo, pa diskutim. Në segmentin e saj, është, pra nuk është vetëm kjo fajtore që ka këtë çmim, po s'e ka fajin makina që s'i kemi ne. Sepse po mendoja, po shiko, po lexoja ca statistika, por po kjo makinë është është prodhohet sigurisht. Edhe edhe ka njerëz në Shqipëri që janë të pasur mjaftueshëm për ta pasur qoftë të re qoftë ashtu. Por eh, në vende tjera për shembull, si ku di unë, tash në Zvicër, Luksemburg, në ato, po. kjo makinë gjen eh, gjen goxha më shumë blerës. Në vendet e Europës veriore etj etj. Edhe në Shqipëri vlen të thuhet gjërat kanë lëvizur mhm. disi njerëzit jo, përveç çdo gjëje, përveç atë fuqisë blerëse, është edhe një lloj mentaliteti që ka filluar, eh, domethënë ka njerëz që kanë qejf që makinën ta blejnë të re. Mhm. Dhe para pak ditësh u inaugurua koncesionari zyrtar i i riu, domethënë i rinovuar i grupit Jaguar dhe Land Rover Që është edhe një shenjë kjo në këtë drejtim, pra që edhe tregu ynë ka lëvizje. E kuptoj. Pra përveç të përtej. Përndryshe nuk do të vinin këtu apo jo? Dikush i blen. Pa diskutim, pa. Kjo këtë këtë dua të them. Unë justifikon të ardhurat. Po shikoj një pikë, një vetëm 1.3% e njerëzve që punojnë në Shqipëri merrin më shumë se 15000 euro në vit. Vetëm 1.3%. Megjithatë kjo shifër po rritet on ata me 5% nga viti i kaluar. Me çfarë nga të dhënat e Instatit. Që do të thotë do të kemi 7% afërsisht vitin që vjen e kështu me radhë. Po. E kështu me radhë. Dhe mund të presim emigracion nga jo, Gjermania. Jo, jo, ky 1.3% që vetë rritet me 5%. Jo, pra, pra, jo se jo të tjerë. Ah, okay, okay, mirë, se mendova, mendova që do dilja i lumtur tani nga emisioni. Vitin tjetër po, bën 1.4%. Okej, do ta pranojmë. Ehm, mhm. Janë numra në rritje për sa i përket natyrës së segmentimit, që thamë, eh, pra segmentimi është makinat e reja në Shqipëri, makinat premium, makinat luksoze. Ë eh, brenda të voglës së tij natyrisht ka dhe ky segment një farë rritje. Eh, le të themi që deri vonë Mund ta marrim edhe si një lloj shërbimi ndaj klientelës. Vlen, deri vonë të tilla makina, çdo njeri që kishte këtë këtë pasuri, shkonte i blinte jashtë, që është një lloj stresi më vete, domethënë edhe nga ta marrësh ku. Ti ke edhe shërbimin të garantuar edhe. Dhe sidomos shërbimi, pra kur blen një makinë të tillë, nuk blen një palë çelësa të marrësh makinën dhe mirupafshim, po blen një, domethënë një normalisht një kontratë shërbimesh. Ajo që më bëri përshtypje edhe jo ne kot themi kështu, sepse er, po, po t'i shikosh për shembull er, numrin e makinave të luksit në rrugët tona është është i konsiderueshëm. Mm -hmm. Ta them të drejtën, shumë se 1.3% po, që kanë bështetur. Ta them të drejtën, domethënë nuk e di tani se është se si qysh e tek e të gjitha këto, se njerëzit edhe kur kanë pak mundohen që ta ta, ta arrijnë atë statusin në të gjitha mënyrat. Mm shumë herë në mënyra të ndershme. Ë, uh, por kur shkon në Romë për shembull, meqë e kam të freskët tani. Ato po, vëren që nuk ka kaq shumë makina, mm -mm. nuk sozën nëse janë ato lagjet e e Romës qendrore, në lagjet qendrore të Romës ku ka pallate të mrekullueshme. Që janë në zona të kamura. Po, që kanë aty megjithatë edhe ndërsa kisha këtë mendim, bëra në mend që të, të shikoja cilat do ishin tre modelet që do më zinte syri. apo 4 dhe ishin uh, një Nissan Micra, shumë i vjetër, okay. një Benz A170, një Peugeot edhe ai. Një Peugeot dhe pastaj një Benz të ri të madh të gjatë të zi, nga këta luksozë. Okej. Okay. Uh, vlen uh, mentaliteti në në një shoqëri është çdo gjë. Dhe kjo vlen shumë në lidhje me makinat. Uh, në fakt lajmi i fundit që kemi publikuar është mbi Kortezh që është modeli ekskluziv Vladimir Putin. Dhe aty mund të shikojmë shumë gjëra realisht indikative në këtë drejtim. Ne në Shqipëri kemi qejf vdesim pak për makinat e bukura, të mëdha, luksoze. Ndoshta na kujtojnë dikur ato Mercedeset e mëdhenj të udhëheqjes i thonë, mm. që si që quanim neve, nuk ka asgjë të keqe. E vetmja gjë që ti e din ne kemi pasur shpesh objekt bisede edhe këtu në studio është që Duhet të bëhemi vetëm pak më pragmatikë dhe të zgjedhim një makinë që është më e përshtatshme për neve. Pastaj le ta marrim një herë me qira një model mm. luksoz që kemi qejf të bukur apo le ta mbajmë edhe për nëse gjejmë ndonjë okazion për një vit ose dy ose tre, po duhet të kuptojmë që është është pak pa sens që të shpenzojmë lekë të shumta për makina të mëdha që ne i përdorim pak pastaj. Pra, bëjmë shumë pak kilometra gjatë vitit. Nuk nuk është një i shpenzim i justifikuar ose i raportuar me gjërat e tjera tonat. Thank you Gazi. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për uh, prezantimin sot uh, xhiros së parë të Range Rover Velar, miq të dashur. Një model i ri, coupe edhe SUV në të njëjtën kohë. Gazi Malo nga automag.al me ne këtu në studio. Rregullisht, Gazi shihemi sërish javën tjetër. Ishte kënaqësi, faleminderit. Gjithashtu, është koha tani për një ndërprerje të shkurtër publicitare, zonja e zotërinj 8:33 minuta të mëngjesit. Tik tok. Tik, tok. Koha ecën shpejt, ashtu si ti. Nxiton që t'i shmangesh trafikut. Për të arritur në punë në kohë, të bisedosh me një mik, të kapësh momentin. Çdo ditë kërkon të kesh më shumë kohë apo jo? Tani e ke. Tirana Bank ju ofron kohën që ju nevojitet. Kredi për shtëpi me një vit periudhë falje dhe normë interesi konkurruese fikse për vitin e parë, 3.5% në lek dhe 2% në euro. Tirana Bank, tani mundesh. Unë jam shef Renato Mekolli. Sot do të gatuaj për ju recetën e makaronave më të pëlqyer në botë. Por, më parë, pak muzikë. Çfarë na duhet? Perime të freskëta, spaghetti bareti dhe salcën e re bareti. Mm, mos kam harruar diçka? Erdhën miqtë. Jeni të gjithë gati për makarona bareti. Sepse të duhet vetëm makarona bareti, salcë bareti dhe imagjinata juaj sigurisht. Elka, cilësi pranë jush. Doktor, përse e rekomandoni konsumin e hot-dogut hako tek të rinjtë? Dëgjo vajzë. Të rinjtë kanë nevojë të shtuar për energji dhe proteina cilësore, të cilat hako i ka përmbledhur me mjeshtëri në këtë hot-dog Kaq të shijshëm. Ua, po ju thatë të rinj doktor. Për të shijuar gjëra të mira çdo njeri është i ri. Ty a të pëlqen. Çfarë pyetje? Këto janë super daku. Më fal. Doku. Pa problem. A nuk e thua një herë sikur të ishte reklamë? Hot Dog Hako janë super. Preciosa Watches and Jewelry Ju fton të zbuloni koleksionet më të fundit të orëve Pierre Lanier. Pierre Lanier. Dizenjuar dhe prodhuar nga mjeshtra francezë, simboli i elegancës dhe kombinimit me stilin dhe veshjet tuaja. Pierre Lanier, modele për meshkuj dhe femra, për çdo grupmoshë dhe buxhet. Pierre Lanier nga Preciosa. Tani edhe me dyqanin zyrtar në rrugën Myslim Shyri përballë gjykatës së lartë. Ue, ça ndeshje! Nuk do e të ashinim në loto ti, me vu naj skedinë. Do e kisha kap tani. Po ç'e do loton ti e ke në celular. A jo jo, nuk kam besim te këto online. Po flas për Bast Arena, e vetmja kompani e licencuar e basteve online në Shqipëri. Nuk ka nevojë të shkosh në loto. Regjistrohu tani në Bast Arena dhe përfito 100 lek bonus. Do të gjeni koeficientet më të lartë Dhe baste për çdo ndeshje. Bast Arena, loja vjen tek ju. Lindja e fëmijës tuaj, gjithmonë një eksperiencë e paharruar në Spitalin Amerikan. Sigurohuni për paketat që ofrojnë shërbimet dhe ekzaminimet më të rëndësishme në shtatzëni dhe pas lindjes. Paketa e plotë 1400 euro dhe paketa e pjesshme 1100 euro. Informohuni dhe lini takimin tuaj në 042 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Hë, gjete gjë? Gjeta dy variante, por duan parë. Po pse gjithë jeta duke kërkuar do të na shkojë? Hajde kush mbledh gjëra tani prap. Mirupafshim shtëpi. E treta. Ja dhe çelsat xhaxh, shëndet. Deri kur kështu? Kredi për shtëpi nga Societe Generale Albania. Tani ti mund të jesh lehtësisht pronari i shtëpisë tënde, duke filluar nga 1.9% interes për kredi në euro dhe aprovim të shpejtë. Societe Generale Albania, banka juaj, skuadra juaj. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lorga, mirëmëngjes të dashur miq, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Oh, Olta, e dham atë të Lezhës ne apo s'e dham? Sapo kemi dëgjuar këngën e ditës. Se u bëm kështu. Është Ina fituese 765 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Okay. Bravo. Ndërkohë, për në Lezhë pra kishte dalë ai zotëria po kish folur për shëndetin falas. Mm -hmm. 999 i mbaron numri, mm. fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe mbiemri ishte Jansen. Që përdor. Jansen. Ose mbiemri ja. ja. Jansen. 053 mbaron numri i Gentit, fiton dy bileta për në Cineplex. 053. Të lumt. Të lumt Genti. Shiko, unë s'i kam gati akoma këto fjalët, po do i bëj shumë shpejt. Ju premtoj për këtë se ishim akoma tek uh, makinat. Na i mori mend fare rundin e fundit. Keni Altin Sulën miq të dashur me një censur me meshkuj dhe femra. Meshkujt e parë. Një censur shumë origjinale në klubin e mëngjesit. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Më duket se e gjeta Po mund të japësh çfarë do të gjej. S'ke për ta. Meshkujt e parë në radhë. Jo. Jo. Jo. Do të kenë një avantazh. Të përpara, jo në. Të radhës, më di. Të planetit, të rreshtit Jo, të parë, jo, jo. meshkujt e parë, meshkujt e gorri, gorrë, gorrë. Rrëmë rrëmë. Jo. Meshkujt e parë të tufës. Jo, jo, jo. S'kemi gjetur gjë, domethënë mm, ti je mm. aq i sigurt sa që ne mund të themi çdo gjë sepse nuk ka shanse që ta gjejmë, po? Mm, Tani nuk e di se po jam shumë i sigurt që s'gjendet. Okej. Le të shpresojmë se dikush do ta gjejë dhe do të fitojë. Sa kemi dhënë si dhuratë deri tani? Një dhuratë nga Preciosa dhe le të shtojmë dhe dy bileta për në Cineplex. Vetëm një, po pse pak është një dhuratë? Po jo, po them vetëm një dhuratë nga Preciosa, po them dy dhurata nga Preciosa, po ne japim një nga Preciosa, pastaj shtojmë një tjetër nga Mm -hmm. Okej, dhe dy bileta për në Cineplex. Edhe dy bileta për në Cineplex. Pra janë dy dhurata. Numëroj, Olta, njëckë, datskë, da! Jepi edhe njëherë. Meshkujt e parë, do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. 0 6 9 20 70 222 069 20 70 222 Aktori i njohur Robert Ndrenika, i cili ka qenë i zëshëm lidhur me çështjen e Teatrit Kombëtar është shprehur se ai duhet mbrojtur nga Këto sepse është si Jeruzalemi. Mhm. Aha. 0692070222 0692070222 Dack dack dack. Okej? Okej. Vështirë se do të mbrohet. Le të shohim. Le të shohim. Kur? Do shkojë deri aty muhabeti sa do jetë vetë Roberti që të thotë Bëni çfarë doni. Si nënkuptim Nga lodhja mendore E, nuk e di Le të shohim 0-6-9-20-70-222 Pra duke e konsideruar teatrin si Jeruzalemin Aktori Ndrenika ka thënë se duhet mbrojtur nga këto. Këto. Këto. Këto. Këto. Mm. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit një këngë miq të dashur e përzgjedhur nga Leonardo DiCaprio. Fal. Kush e ka përzgjedhur këtë këngë? Mahmud Orhan Nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Jemi gati? Gati. Për Fjala Mbrapsht. Jemi gati për Fjala Mbrapsht. Oh. Atëherë. Gati ato letra. Zonja dhe zotërinj, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Kjo është loja Fjala Mbrapsht. Mhm. Mm Ku unë kam për të prezantuar për ju fjalë me Me 3 4 5 dhe 6 shkronja Duke filluar nga shkronja e fundit drejt shkronjës së parë Në momentin që ju e kuptoni se cila është fjala që unë po mundohem që të transmetoj tek ju Atëherë shtypni zilet apo bjeruni zileve Ju këtu në studio Ju dërgoni mesazhe në 069 20 70 222 Do të japim uh, dhurata për ata që vijnë të parët me përgjigjet e sakta. Dua t'ju kujtoj se përveç se do të zgjidhen këto fjalë, mm -hmm. mund të luhet pastaj edhe një raund tjetër i lojës, duke i lidhur ato për të Dal tek dikush apo tek diçka. Diçka. Okej. Tek dikush apo tek diçka. Fjala e parë për ju me tre shkronja. Shkronja e parë për ju është sh. Atëherë Lori, mish, mish. Mish. Mish. Është Pasakt. Olta. Kosh. Kosh është pasakt. Bosh. Bosh. Po, Altini. Është Bosh. Shkronja e dytë për ju është U. U. Mos. Tre shkronja jeri. Në çfarë mbaron jeri? Ush. Sa shkronja të duhen? Edhe një. Vetëm një shkronjë përpara ush. Regjistroje Olta. Olta. Mhm. Mm Ç'ka Olta? Jo, jo. Asgjë. Pra shkronja e dytë për ju është U. Jeri, dorëzohesh? Po. Atëherë, është një fjalë me tre shkronja gjithsej, mbaron me U, Sh. Nuk ka dalë vetëm shkronja e parë, nëse e dini se cila është, dërgojeni tani në 069 20 70 222 i pari. Që do jetë i saktë ka për të fituar Një bileta për në Cineplex. Dhuratë, okay. Shkronja e parë për ju në fjalën me katër shkronja është O. Shkronja e dytë për ju është Ç. Kujdes. Ka katër shkronja mbaron me ço. Shkronja e tretë për ju është A. Baço. Baço. Baço. Në Baço. Moj në Baço moj. Nuk është e saktë. Maço. Maço është e saktë bravo Jeri, maço. Si e do një burrë Jeri cila ishte një maço, po mund të jetë një burrë mhm. maço. Okej. Okay. Ndërkohë për fjalën e parë ishte Push. Jo, fjala është dush. Dush. Ah. dush. Fjala e saktë është dush. Atëherë 660 mbaron numri i Aleksandrës dhe fiton dy bileta për cinema. Fjala është dush, fjala e dytë është maço. Mm. Ka marrë Jeri 2 pikë. 2 pikë. Kjo fjalë zonja zotërinj ka 5. 5 shkronja. Mhm. Mm shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është m. 5 shkronja, dy të fundit janë. Duke filluar nga e fundit ë. Pastaj para fundit është m. Kujdes. Shkronja e tretë për ju, Olta. Altin. Po. Oh. Lorin. Po. Mhm. Mm Jeri. Ne takim Jeri. Pra. I know. Shkronja e tretë për ju është O. Jeri. O Jeri. Shkronja e tretë për ju është O, pra. Pra ka pesë shkronja dhe mbaron me omë. Omë. Emër, gjinia femërore, numri njëjës, trajta e pashquar. Omë. Spotel asgjë. Shkronja e katërt për ju është R. Lori. Aromë. Aromë Bravo. është e saktë Lori është në tabelë me 2 pikë barazim me Jerin. Wow. O zot. 2 pikë për Iu drodh dora kur e shtypi zilen. Nuk është gomë. Nuk është. Gomë do ishte me 4 shkronja, pra kjo ishte me 5 shkronja aromë. Kanë qenë deri tani fjala dush maço aromë. Kujdes. Mm. Fjala e radhës ka 6 shkronja. Mhm. Është emër trajta e shquar Numri i shumës. Oh, oh. Shkronja e parë për ju është T. Shkronja e dytë për ju është A. Numri i shumës, mbani mend. Shkronja e tretë për ju është Z. Pra ka gjashtë shkronja gjithsej Jeri mm -hmm, Mbaron me zat Dhe mbaron me zat Shkronja e katërt për ju është ë Jeri Erëzat Atë të të të të Çfarë do thoshit Altin? Erëzat. Erëzat është e saktë. Bravo. Më duket se e kam gjetur edhe lojën e dytë. Ti ke gjetur dhe lojën e dytë, atë mbaje për vete. Okej, okay, atëherë. Fjalët deri tani janë dush, maço, aromë, erëzat, do kisha një fjalë me Po e luajmë. Shtatë jo nuk ta luajmë dot sepse Jeri është. Ne kemi fituar rëndëri. E më pëlqen. Jeri shumë para këtu, nuk kemi më kohë, jo, nuk kemi më kohë. Mirë, hajde, okay. Ose si bën si i vështirë. Pa më një lojë. Gati, fund okay, okay. Shkronja e parë për ju është T. Po. Kjo ka 7. Shkronja e dytë për ju është K. Mhm. Shkronja e tretë për ju është U. Siç janë të njohura këto inicialet e Ujësjellësit. Ujësjellësit. UKT. Produkt. Produkt është e saktë Jeri. Yes. Jeri ka 100 pikë për sot miq të dashur. Fjalët janë dush maço aromë erëzat dhe produkt. Dush maço aromë erëzat produkt. Mm -hmm. Duhet që ju të gjeni se çfarë Po mirë mali, na kemi vënë edhe prapë me. Po unë kisha harruar. Se Jeri vjen dhe mirëmëngjesi Jeri. Mirëmëngjes Jeri. Po e ka atë ritmin shumë të lezetshëm. Ah, Sezon dasme jemi. Po ky çuni që bën këtë, unë s'e di si si e ka emrin ky. Ky është Gofi Tomka, si thotë thua po. Po ndoshta është Novka, emri i ah, artit. Sepse ai është muzikant, se i bie vetë nga ç'duket nga video organos. Dhe e ka bërë përkthimin gjithashtu po vetë, po mesa duket ka dashur edhe të bëjë atë talljen e të kënaqet. Janë këngët popullore të Shqipërisë së Mesme në italishte të drejtpërdrejtë. Lava lava la come la nata, e lava lava la come la nata. O oh, che bello che balla la ragazza. Kjo është më e bukura kam përshtypjen. Po edhe Italia, Italia po vdes për këto është. Edhe pse ata kanë të veta, duhet të themi, se se janë pa gjë, po të i transkriptosh pse do. Dele nuk kanë. Mira, ai do ta fusin në gjendje. Gjendje. Patjetër, patjetër se. Kjo është një këngë Buta un baleto, ej. Ah sa bukur. E ke qarë vallaj Bravo, uh, bravo Zonja zotërinj, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani uh. 9 e 9 minuta e 31 sekonda Unë jam Blendi këtu me Jerin Altinin Oltën edhe Lorin Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Tani duhet të ketë dëgjuar këngë dasmash në italisht. Edhe një rroba. Ajo është më bukur e para. Se më gova, mano per la mano. Bashkë me babën dorë për dorë. Si me albabo, mano. Si për qark kështu. Është e vërtetë. Po qaj, o da mos e mbaj, mund të edhe të qash. Shikon, gjatë fundjavës, mhm. U përhap në mediat për pak. Por se e di që. Do ta shpjegoj pastaj pse. Ah, okej. Por uh, nga ju duam përgjigjen e saktë në 069 20 70 222 069 20 70. Po fol, kush di? Kush di më fol, si thotë? Apo jo. Shoku Perikli. Po. Vdekje. Po po po. Vdekje. Apo bom bom bom bom ku ma gjen se të merret e tutje po kështu. Po kështu që thua. Po. Kështu që na shkruani miq të dashur në klubin e mëngjesit Numri është 069 Edhe ne do t'ju dhurojmë Nuk e di, Olta i ka në dorë këto gjëra Olta është kasaforta Uf, një dhuratë nga uh. Preciosa. Më një një një. Mos e ka thënë. Mos u ç'të bëj. Mos u përkëdhel. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit tani muzikë. The Wallflowers Reboot the Mission Club FM radion kombëtare gjithashtu edhe në ekranin Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Jeri, ç'është ajo fjalë? Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur. O, Olta, a kemi për të dhënë një dhuratë? Jepi të gjithë çfarë janë fitues po, po, deri po. tani që të mos kemi asnjë në radhë të parë. Në radhë të mm, parë, mos më fol ashtu. Teatrin duhet ta mbrojmë nga kryqëzatat. Nga kryqëzatat. Sa është si Jeruzalemi, ka thënë. Mhm. Është erdhi fituesi i dy biletave për Cineplex 017 i mbaron numri dhe i vdekur u bë Arjan Çani. Arjan Çani pra, u bë i mm, vdekur. Gjatë fundjavës. Po ishte një shaka, sigurisht siç u ndodh gjithë njerëzve shumë të famshëm. Mhm. Mm që vdesin her pas here në rrjetet sociale, pastaj Thjesht për klikime. Apo jo. Për këtë rast. Varet, unë kam përshtypjen që ishte. Ka njerëz që e shijojnë këtë, e ke parasysh kur e bëjnë për shembull, thjesht e shijojnë, është është ajo, nuk e di se çfarë është eksaktësisht, si Si ndjenjë po ata se kënaqen. Po, ulen, imagjinojnë e bëjnë. Me ta çunat uh, apo gocat që e kanë bërë këtë që e kishin bërë për Çanin, pra Çani ë uh, festoi 50 vjetorin, u bë 50 vjeç. Në pytën, duhet thënë me vërtet, e ke bërë. Çani është, un sa mbusha 24, imagjino. Ai ka jetuar pothuajse jo më shumë se dy po. fishin tim, po. Mm. Dhe ë uh, Kështu që, domethënë si për lojë, e ndoshta si për një happy birthday. Mhm. Mm apo si i thon frëngjisht happy birthdays? Ja. Ah, që ta kuptojë dhe Çani. Nuk e dim si i thon. Po. Kemi Orgesën që është. Një gjë me aniversarin. Që është frankofoni. Frankofoni? Mhm. Është frankofoni video, po. Alo, Feliz Aniversaire. Feliz Aniversaire. Mm, okej, kështu është. Oui, oui. Feliz Aniversaire. Por ndërsa mbushte 50 vjeç, si për t'i uruar ditëlindjen i kishin e kishin për të vdekur. Dhe pak a shumë se s'e kam përpara këtu, po thoshte se Çani kishte gjetur vdekjen Në një gjetur sigur. E ke përsëritur. Po, po çfarë është kjo? E gjeti rrugën, e gjeti rrugën se mori. Në një në një strip club në Tiranë, në një klub nate pra. Nuk di eksaktësisht në ç'pozicion, por thoshin që ndërsa vdiste kishte lëshuar tingullin pyta. Ndërkohë fituese është Xhuliana 181 i mbaron numri fiton dhuratën nga Preciosa. Bravo. Edhe një herë tre numrat e fundit? 181 Xhuliana. Xhuliana, të lumtë. Ti ishe më e shpejta Xhuliana që na e gjete kur uh... mm -hmm, na, na, na. Hey, do të bëjmë një tjetër pyetje. Po, po. Dakord. Në Itali miq të dashur. Mhm. Presidenti Mattarella ka kërkuar që forcat politike të ndara ashtu siç u nda parlamenti italian pas zgjedhjeve të fundit që u mbajtën në Itali të bëjnë një qeveri të tillë Pa. Po. Ose përndryshe Ka thënë Matarela Facciamo le elezioni un'altra volta Prap zgjedhje Ose të bëni një qeveri të tillë Pra si Pra si Duhet të jetë kjo qeveri Ma certo che sì Do një pak çuditë Okej, ose, ose përndryshe Ka thënë presidenti Matarela Do të, do të shkojmë sërish në zgjedhje Po kush ta konfirmoi ti mo zotni? Një shoqja ime franceze. Ah, ah, këtu të rrihemi të gjithë. Dolën këtu, dolën. Francezët. E. Komplimenta, apo si thon ah. frëngjisht po. kompliment. Kompliment shoko. Très compliment, pour toi. Avec Ton ami français. Ehm, um, mirë, okay, shumë mirë. Po japonisht si thonë. Do e pyes shoqen japoneze. Pyete një çikë o Altino. Ti ndërkohë Jeri pyet atë shokun kinez. Po për në kinezçe. Se me ka i shumë histori nga Kina këtë shumë. Ore, e do në mandarin apo në kantoneze? Si, çfarë? Në portokalle, s'ka problem. Hajde ta mendojmë se nga kush. Do të ishte një këngë mhm. super. Nuk mund të ishte një këngë çfarëdo, se kënga e radhës është kënga e radhës, po çfarë mund të ishte një këngë që s'është kënga e radhës? Nga grupi nga Detroit. Çfarë pra, do po mendoj? Oh! Po, vërtet. Po, është grup shumë i mirë. Dhe si gjithmonë unë nuk ia mbaj mend emrin. Okej, okay, në qoftë se s'ia mban mend emrin, nuk jemi për ta luajtur duhet t'ia mbash mend emrin grupit nga Detroit. E mban mend ai që e tha. Greta Van Fleet quhet po. Okej. Okay. Janë nga Detroit miq të dashur dhe disa njerëz do të ishin të gatshëm pothuajse, ndoshta. Të vinin dorën në zjarr. Duke e përvëluar atë. Duke e djegur atë në mënyrë të tmerrshme. Që ky vokal i përket uh, Led Zeppelin dhe jo Po shiko, ne kemi luajtur uh, vazhdimisht këngën uh, Highway Tune Tam. Që është edhe me video në YouTube. Ky është një version live. I këngës tjetër shumë të bukur nga Greta Van Fleet që quhet Safari Song. Kjo është e preferuara ime, me thënë të drejtën. Okej. Okay. Ne s'e kemi luajtur këtë, kemi luajtur tjetrën, po dëgjojmë Safari Song live Greta Van Fleet. Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, unë ju përshëndes, jam Blendi, bashkë me Jerin Altinin Oltën e Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën dhjetë, këta ishin Greta, Van Fleet dhe super të talentuar. Do të shihni gjëra që se vazhdon akoma ky tipi. Ec. Ec aty. Dhe kjo vazhdon shumë për 1 orë 35 minuta. Nga Michigan, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës miq të dashur, një grup të rinjsh uh, Më i vjetri i të cilëve është 21 vjeç uh, Dhe që tingëllojnë si Robert Plant dhe Led Zeppelin Oltën e kemi dërguar për petulla. Dhe nuk e kemi këtu në studio në mënyrë që të marrim vesh se kush është uh, fituesi i radhës, megjithatë do të mund ta përfitoj. Mjeri ka fjalën për njërin e nga historitë e saj. Në fakt po shikoja që gjatë fundjavës dikush tjetër, një personazh shumë i njohur ka pasur ditëlindjen. Oh, lëre se e di, më duket. Ha një Jo. po provoje me qenisa. E di pse? Se më ka dalë një foto e saj përpara. Një gocë po? Po, Gocë është, okay. nuk është shqiptare. Okej, okay, le ta them mm -hmm. që ka parë. Është këngëtare shumë e madhe për mendimin tim dhe është Adel. Oh, oh. Adel. E cila ka pasur 30 vjetorin e saj dhe ka vendosur që të bëjë një festë të jashtëzakonshme duke ftuar miqtë e saj dhe midis tyre janë të ftuar edhe shumë VIP-a, por tema e festës apo e ditëlindjes ka qenë interesante dhe objekt diskutimesh në rrjetet sociale, sepse tema e, e festës mm -hmm. ishte uh, filmi Titanic, që do të thotë Ajo është veshur dhe është grimuar si Rose apo e luajtur nga Kate Winslet mm -hmm. dhe të tjerët pastaj ishin veshur si personazhet e tjerë të filmit të famshëm të 97-s. A kjo është një foto po? Kjo është Adel, po, është një foto dhe çdo gjë është rregulluar dhe është frymëzuar pikërisht nga filmi. Megjithatë ka pasur edhe jelekët e shpëtimit në momente të caktuara, madje një DJ, uh, unë e harrova emrin tani, shumë i famshëm, kishte vendosur edhe copa akulli në kokë edhe tek vetullat për të dhënë pikërisht atë tragjedinë e famshme që ndodhi me Titanikun. Çka kishte vënë te vetullat edhe një? Kishte vënë copa akulli, duket sikur kishte ngrirë, është momenti Po do ketë qenë jo akull, do ketë qenë një gjë tjetër. Jo, jo mirë, të jepte idenë e akullit, po. normal, nuk shkrinte. Akull, por të gjithë janë bërë si personazhet e filmit dhe kanë festuar 30 vjetorin e Adel, Ka pasur diskutime në rrjetet sociale, disa e kanë pëlqyer. U mbytën që të gjithë? Bënë sikur. Okej. Okay. U hodhën në ujë domethënë, kishte edhe ujë në fund. Po. Por normal festa ka shkuar më së miri, e kanë shijuar. Pishina ishte e ngrohur. Ishte i duhur. By the way, pishina ishte e ngrohur. Po më pëlqen që për ditëlindje njerëzit zgjedhin një temë të caktuar, është shumë e bukur. Edhe mua më pëlqen, po. Në fakt më duhet të më pëlqen se e ngatërrova. Nuk pëlqen. Jo, nuk jo, pëlqen kjo tema. Nuk të pëlqen kjo lloj teme, po mund të zgjedhësh Temë për ditëlindje bëre pak si kështu, domethënë në ditëlindjen time do të vini të gjithë të veshur si shpellarë, për shembull. Po, po do mund ta bësh atë. Ai vijnë gjithë 35 vjeçarë. Edhe do të kursejnë paratë për të blerë veshje, kështu që. A do ishte mirë plus si po. Po. Po do ishte fiks kjo. Po ti më smë më luar me lëkurë. Lope. Duhet shpellarë në verë. Si si qesh kjo? Po ti në verë e ke ditëlindjen. Domethënë është ngrohtë kur e ke ditëlindjen, kështu që. Hajeri kur e kam Po është e vërtetë. Është koha kur uh, shpellarët dalin nga shpella. kur moti ngrohet. Meshkujt. Ai u zgjodh. Atëherë censura për ditën e sotme miq të dashur nga një program mbi natyrën, një nga këta programet shkencorë mbi natyrën. I cili flet për meshkuj të kësaj kategorie grupimi race, ku di unë se çfarë mund të jetë, nuk i dihet. Nuk e jap dot se nuk e jap ose e jep ti. Po po vazhdo se gjendet menjëherë. Se çfarë lloj janë këta meshkuj? Se ç'lloj meshkujsh janë këta hmm. që e japin. Po ky s'e jep dot. Meshkujt e parë do të kenë një avantazh kur femra e parë do të shfaqet. Meshkujt e parë të pip do të kenë një avantazh kur femra e parë të shfaqet. Ajo do të shfaqet sikur del nga ujërat, miq të dashur si Venus. Është e magjishme. Ah, kështu, a? Si do të shfaqet? E magjishme. Ah, e magjishme. E ma magji. Magji gji. 9:30 minuta në këtë moment ju jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Dhe tani Ai ai ai a e dini se e dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Patatja si preparat kozmetik, ja vlerat. Për zbutjen e shenjave në fytyrë dhe për të patur një lëkurë të përsosur, shtrydhni lëngun prej një patateje duke e grirë në blender dhe një lugë nga kjo masë përziejeni me 2 lugë lëng limoni dhe 2 lugë argjile. Aplikojeni këtë masë në fytyrën tuaj dhe lëreni që të veprojë për 10 deri në 15 minuta. Pastaj shplajeni me ujë të ftohtë. Për zbardhjen e lëkurës, përzieni një lugë gjelle me pure patatesh dhe një lugë gjelle me lëng limoni. Aplikoni në fytyrë dhe shplajeni pas dhjetë ose pesëmbëdhjetë minutash. Për të hequr njollat e errëta në lëkurë, tek njollat në fytyrë aplikoni patate të përgatitur në formë pureje, mbajeni për dhjetë minuta dhe më pas shplajeni. Praktikoni këtë maskë rreth një muaji dhe do të vëreni rezultate mahnitëse. Maskë kundër rrudhave. Një lugë pure patatesh përzieni me një lugë kos. Përzieni masën mirë dhe lëreni që të qëndrojë për rreth 30 minuta. Më pas aplikojeni në lëkurë. Vitamina B6 që përmban patatja ka efekt kundër plakjes së lëkurës. Kundër rrathëve të errët poshtë syve, përzieni një lugë gjelle me pure patatesh dhe mjaltë. Mbajeni këtë maskë në zonën rreth syve ku janë të paraqitur rrathët e nxirë. për afër dhjetë deri në pesëmbëdhjetë minuta, pastaj shplajeni. Kjo lloj maske gjithashtu zbut apo qetëson sytë e irrituar. Si tonifikues natyror, përzieni një lugë gjelle me lëng patatesh dhe trangulli, zhyteni një pecetë në këtë koktejl të fituar dhe masazhoni tërë fytyrën tuaj. Për flokë të buta dhe me shkëlqim, lëkurën e një patateje zieni për 10 minuta në ujë dhe më pas shplajini flokët me të. Lori ka shpëtuar i pari. Dyti. Ku shpëton i dyti? Asnjë. Shpëton i dyti? Jeri shpëton. Jo, Olta shpëton. Bravo, tani është me Erin Altini. Tash është me ndihmën e shokut. S'e kam arritur të mendoj. Ndihmën e shokut. O pra, shokut. Kut. Ai sa bën tek çifti i vënë, tek çifti. Po tek çifti mos mbaroni kështu mendimin e shokut është forever. Çfarë do të tek njëri? Çift. Filloj. 426 çifti i Erit. Fitove Eri, Altini është viktima, kështu që Altini je viktimizuar për këtë lojë, vjen keq por ti zotëri duhet të jesh uh, viktima e lojës. Atëherë si funksionon për ju që na bashkoheni tani? Çfarë të duhet Eri? Një letër dhe një shkrues. Një letër edhe një shkrues. Faleminderit. Të lutem Jerida. Urdhëroni. Atëherë, vazhdojmë shpejt e shpejt. Atëherë, zonja zotërinj. Zonja dhe zotërinj, loja është e tillë. Unë kam tre dilema për Altin Sulën këtu. Dhe Këtyre tre dilemave ai do t'u përgjigjet ndershmërisht. Ai është i ndershëm. Nuk e njoh kaq mirë. Jemi në rregull? Po, atëherë Altini largohet për një moment, ne këto tre dilema i parashtrojmë para jush dhe miqve të mi këtu në studio, Ata do të përgjigjen sikur të ishin Altini apo jo Jeri? Po, patjetër. Edhe edhe Olta dhe Lori gjithashtu dhe ju do të bëni të njëjtën gjë në 0692070222. Nëse tre përgjigjet që ju jepni do të jenë të njëjta me ato që do të na japë Altini kur të ballafaqohemi me të dhe jeni të parët, atëherë keni për të fituar një dhuratë në klubin e mëngjesit. Okej. Okay. Gati pra. Dilema e parë për Altinin është kjo. Altin. Do zgjidhje të humbje një vesh. Mm? Pra do zgjidhje të të prisnin një vesh. Edhe nga sa shoh tani në portret veshët të duken. Po, pra do të ishte e dukshme. Po normal. Apo dy gishtat e vegjël. Do zgjidhje të të prisnin një vesh apo dy gishtat e vegjël. Pra të ishte me nga katër gishta në secilën dorë. Të duarve, po. Çfarë do zgjidhni? Që të humbiste një vesh apo dy gishtat e vegjël. Po të mos e kish veshin. Mm. A do dëgjonte Altini? S'ka lidhje me dëgjimin. S'ka lidhje me dëgjimin ajo. Thjesht çështje estetike. Po flasim për uh, lapën e veshit. Okej. Okay. Jo aparatin e veshit, po themi brenda. Po brenda. Do dëgjoj, daullen e këto gjëra do i ketë. Okej. Okay. Mirë, mirë. Do rri me kufi gjithkohë si të miat. Kështu nuk do kuptoj fare që njëri vesh s'është aty. Okej. Okay. Iku. Pyetja e dytë për Altinin është kjo. Altin do zgjidhje. Mhm. Mm që të zgjoheshe papritmas në timonin e një Boeing 447 plot me pasagjerë në mes të oqeanit apo mbi oqean dhe ti nuk ke asnjë ide se si ta komandosh këtë avion. Okej. Okay. Pra që të zgjohesh papritmas. Në timonin e një avioni pasagjerësh Boeing 447 plot me pasagjerë me ato butonat e ato, mm -hmm. je vetëm ti në kabinë dhe nuk ke asnjë ide se si komandohet, komandohet një avion. Mm -hmm. Apo? Apo të zgjohesh i vetëm në një varkë pa motor në mes të oqeanit, vetëm me dy rrema. I vetëm me një varkë apo me shok? në një avion. Dhe t'i marrësh Pra do të zgjohesh në timonin e një avioni plot me pasagjerë pa pasur asnjë ide se ç'të bësh apo i vetëm në një varkë në mes të oqeanit, pa motor dhe vetëm dy rrema. Okej. Okay. Pyetja e tretë dhe e fundit për Altinin është një dilemë zenzitive, do thoshin disa. Mhm. Mm Altin do të zgjidhje të shikoje porno me prindërit? Bravo, po. Apo një porno të prindërve? Ah. Por vetëm. Sigurisht do flas si për vete. Sigurisht Lori. Sigurisht do flasësh si për vete këtu Lori. Oh. Me këtë me këtë rast do dimë edhe çfarë mendon ti. Do zgjidhje të humbisje një vesh apo gishtat e vegjël, të ishe në timonin e një avioni pa ditur se ç'të bëj apo në një varkë vetëm mbi oqean, apo në fund fare të jetoje duke parë porno me prindërit apo një porno të prindërve. Kthehem pas pak. Tani është radha që të ballafaqohemi me Altin Sulejn, i cili duhet thënë e shijon shumë këtë lojë, sidomos kur nuk është vetë viktimë. Dhe i ka qejf vetëm uh, sidomos pyetjet e sikletshme. Qesh mirë. Ja bën. Do shikojmë nëse do qeshësh tani zotri. Pyetja e parë për ty është kjo. Po. Do zgjidhje të humbisje një vesh, pra do të prisnin një vesh aty. Mhm. E ke dëgjuar shprehjen ta pres veshin? Po, Ah, natyrisht. Ashtu. Apo do të prisnin uh, dy gishtat e vegjël të dorës, këta të fundit. Po të dyja. Pra një vesh apo dy gishtat e vegjël mendoje kë do zgjidhje të t'i prisnin. Të humbisja një vesh. Një vesh, arsyeja, pse? Po se duart duhen, kështu që është e vërtetë. Veshi, po jo ka ka shumë të drejtë. Përveç se nuk do mbash dot syzet e diellit, Altin. Se do t'i kesh syzet ja kështu. S'do kesh këta më. Kesh me katër gishta. Por të paktën do kesh dorën dhe mund ta mbash me gishtin e vogël kështu. Gjithë kohës meqë s'ke vesh. Atëherë, ja, Jeri ka zgjedhur dy gishtat e vegjël. Dy gishtat thotë Jeri, gabim, më vjen keq Jeri. Ndërkohë Lori ka thënë një vesh. Një vesh, të lumtë Lori. Një vesh që është. Një vesh edhe Olta, të lumtë Olta. Një pikë për Oltën, një pikë për Lorin, 0 pikë për Jerin deri tani. Le të kalojmë në pyetjen numër 2. Dilema e dytë për ty, zoti Altin Sulaj është kjo. Do të zgjidhje ti Mm. Që të zgjoheshe papritmas në timonin e një avioni pasagjerësh Boeing 447 747. Nëse nuk më plot me pasagjerë mbi oqean dhe nuk ke asnjë ide se si komandohet avioni. Wow. Siç nuk e ke tani. Aha. Apo të zgjoheshe në mes të oqeanit në një varkë të vogël Pa motor, vetëm me dy rrema. I vetëm këtu. Pra të zgjohesh në timonin e një avioni 747 Boeing plot me pasagjerë mbi oqean, në mes të oqeanit. Të tmerruar. Pa asnjë ide se si ta komandosh mjetin apo në një varkë të vogël pa motor në mes të oqeanit. Vetëm me dy rrema. Po besoj ky avion është i furnizuar me karburant? Ndoshta ia marr dorën. Po, po ke dhënë. Ndoshta shikoj një buton aty jeshil autopilot. S'ke, jo nuk. Ah, po si po si. Jo, kurse Ore, s'e keni parë ka qenë një film Turbulence, më duket, që e mëson një gocë që i flisin ata nga kulla, mban mend atë, ha? Po, ai është film, gjithsesi. Edhe ndërsa ti je duke dëgjuar ato ulërimat nga mbrapa E ulin e gjithë pasagjerët E mëson ajo e I flet ai, i flet ai, tani të dhe Shikon një buton në atyre Po, po, vetëm momentin e fundit shikon gjithë gjë. Tregje, tregje dhe tregje. Tani kam kam përshtypjen që Altini po të ishte i vetëm, do zgjidhte variantin e parë. Okej. Okay. Do eksperimentojmë. Meqë jemi te filmat Altin, le të vazhdojmë me këtë temë. Do zgjidhje të shikoje një porno bashkë me prindërit. Wow. Apo një porno të prindërve. E voilà. E voilà. Po këtu je vetëm. Erdhi dita pra se. Shumë më e kënaqur me pyetje të tilla kur ja bëjmë njërit atë. Apo apo Oltës. Një porno me prindërit. Pra të shikosh pra, jo të prindërve. Me prindër. Është qartë, qartë, ta kuptova. Se kam gjetur. Të prindërve. Oh, e di pse, sepse jo. mbaj mend çfarë ka thënë ai për mua kur e kam pasur një pyetje. Edhe ky e ndryshoi atë. Ashtu, ëh. Po. Pra nuk është i sinqertë. Se prandaj po mendoja pra, gjatë, ajo... unë e mendova shumë gjatë përpara se ta shkruaja, ti, nëse e vure re. Ëh, vura, jo s'e vura re. jo, ngaqë po më shikoje me lëndë në dorë. Prindërve kur ishin. Madje prindi me maskë që ti s'e di gjë. Ne do takohemi sërish nesër në klubin e mëngjesit. Ju lëmë me David Guetta dhe Sian për ta mbyllur programin. Orgesa Zaimi është duke ardhur në valët e radios kombëtare Club FM për Music Box në vazhdim. Ndërkohë fituese është hmm. Enkeleda. Enkeleda për në Cineplex në 42 mbaron numri.